quiero rendir un hondo homenaje de agradecimiento y admiración sobre todo a las personas con responsabilidades públicas que no se ajustan a la legalidad o a la ética. Para recordar que la corona no se deja amedrentar por las dificultades. No hemos llegado hasta aquí para renunciar a nuestras posiciones de lo contrario, la corona podría causar un grave daño a tantos españoles mediante el uso de la violencia, la intimidación o la extorsión para que los españoles desaparezcan para siempre de nuestras vidas. Os reitero la amenaza. Buenas noches. Odoraman emititzen Odoraman oh, Ez gara zure zuru dira gara, sortu daitezke nosasun osasun kalten erantzule egiten. Zera honek ez? sekulako abeska izko, entzelikara garria eman den duko, hau da, eta mutiko ikustatzen bazaite Komeni ez aie gauza ez da Gizon burutsu horiek militarrek Poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena Bat! Horain asko zen hobetu lasten diatzena Neure burua izbera nikoa eta munduan. Deliramentum ad initio. munduan. ¡Ipeña! ¡Gabón! ¡Ipeña! Yeah, ¡Mejillón! dos! Zule, ¡Que me de ¿eh? <coughs> mentxe de urtea inauguratzen, está? da? Beste urte de pasadenean, bueno, eh, bueno, Gregoria noek esaten dutenez. Ano nuevo, feliz esfínter nuevo, <laughs> eh, eh, eh, inauguralo con salud. Abejas, <laughs> ah, ano nadado, mandado por el ano. Uh, Babaloren, Barsaldeko de batzorde orokorraren eh, eh, Lendakaria <laughs> Lendakaria, lendakaria ordea ah, Pelu, eh, eh. Baniri, me ha dejado anonadado nada. Pelu anonadado. Ah, Señor. ha dado por el, me ha dado por el ano usted. <laughs> En el mundo en que vivimos. Uy, uy, uy. El ano que le han dado. Bueno, la bueno, bebía. Va mabi, bueno, hori va praile batiburatu a Tibur eh, a tu eh, Egutegia martxan jarri eta hori, ba, bueno, dilla, eh? azen dilla. jode, azen horazko, asmakizunetan zuen, azen eragina gure gan. Bai, bai, zezu, pentsazazu, pentsazazu, lehenengo erlojua inventatu zunak, nola jakingo zun ba,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 Ah, ez de polit den proverbio, Txina eta esaten duenak e, e, Aportu dako erloju batek Bitan ematen du egunien ordu zehatza Osea, aportu dako oh, erloju batek ere e, Ordu zehatza eman dezake eh, Baina, gila da Hostia, hori, referentziaren Nola hostia hartzen dira referentziak Garai bat edo edo aro eh? bat mm. Zea, aro bati forma Bueno, eta xera batiko Nola egiten dan hori eh? Adiaz, ordua, zehartu zuten Egiptziarren eh, onda, ondar erroju bat edoako zerbait eh, hor mantetzen zana eta hortan oinarritu ziren gero gure gaur egongo ordua jartzeko eh? edo maien eguzki ordutegi bat hmm? eh, erloju bat eh? topatu zuten de de pulsera que usaban los maias bai, bai un kiloko harria batzana baina pulsera ematen zuten bai, eta eta horre no, bai, beste da nori horre sortizkiu beste kaldera batzuk zergatik parisen eh gure eh, frantziarrek hain hain hain maitatua duten neurrien eta museori edukita zergatik iristen dira eh, anglosajoiek eta guk metro batez ez guk guk kilometro batez milia bat Eta, eta, eta metro bat, metro bat ez, eh, guk, sentimetroa ez, eh, pulgada. Eh? Baina hori, non? Eh, Esan duzu Parisen, eh? Ez, ez Parisen museo polit bat, eh? Ah, non dago, non dago alako atxarro bat ez Gordeta eh, da, hau benetako hori, ah, hau libra, bai, baita, baita, baita, baita, baita. Hau libra bat da, hau sakitorio bat eta hau tauruz bai. bat. Hori da, hori, bai, bia da, bia da. Bai, bai, bai, horbertan dago, bai, bai. Eta ba, edozen ba, kasuan, edozen kasuan, ez alda, horrexiatik, paradogikua, hemen, 2000 eta urtean, eh, orain digan ezgarenean sartu eh, Australiarrakoak eta Samoa be, eta no, Zelanda berrikuak dagoeneko 2008 garren urtean egotea ja. hori, hori ba, beste, ez dut mundu batean, beste bezakit fijatzen alzara nola urtarria batean e, bueno, edo mas agertzen dela mundu osean zehar nola egite duten parranda, nola espatzen duten. Bai. Eta hasten dela hor Australiatik gero nera, onera, onera, gero pasatzen da, gero Ameriketara ez da zer. Ze desfeiz da hori, ze desfeiz. Zer, tsunami baten olatua, olako abiadura izango te izango te zuen hor eh, mundu osoan zehar bulta bat emateko. Eta, oia nire, galdera, eh? eta Ez hau eh? zu, sekula gertatu, ez zure buruari hori topatzen zarela alako, alako, ez ez dakit, diatri, ba, ez dakit, metafiziko metafisikoaren bat, adibidez. Ba, neo bat zelan dan, ez? Ba, urtez, urte berrian sartzen diren egun horretan. zuzerlarria larria, izu gertatuko balitz, urren urtean, Zer esango genuke hemen, eh? eh? 2008 garren urtean gertatu zala, 2008an, 2008an, 2008 an 2000 an Hmm. Noiz gertatu zen hori? Zer, barkatu. Barkatu, hola, hola. Hala ere, bertako. Utsiak gertzeak nahiko kezka horrela, eh, intelektual samarra sortze dizkit. bai, bai, bai, nire, bai, nire, bai. Ez que gainera ezin dut lorrik egin, eh, holako galderekin, ez bas. Ez du lorrik egiten, eh, urte zarre Hombre, hombre, hori, hori. Kampai egunaren hori, egunetik onera. duzu, hori, horatu hori, usadio dare baina jendeak ez daki gainera, eh, usabi bat, raizio bat, bai. e, kanpaiak entzutarena, <laughs> e, eh? baina, baina, bai, baina, matxi gabe eta, hostia, bueno, matxakin, nabia, bai, bueno, e, bueno, badaude, kanpaiak bai. jotzen dutenean, bai. ba, beste gauza bat egiten da, matx, matxa jan, eh, jan aparte, oza, sea, Badaude beste oitura batzuk Euskal Herrian Bai, bai, bai, bai Eta bai, gu bai. barrezko dut dugu hauz, oietako hauz bai, bai, bai, bai, ze baki gu bai Mundu osuan bai gizute, ba, gabe komar Amabita norbiltzen direla bai nua Jorgen, bai nua, bai, berdin zegoen Nua zerlandan, berlinen edo, edo, edo mm, Gazteizen, berdin, berdin, biltzen da jendea Berlin, berlin, gabe komabita ba, Berlin, berlin Leku batzuetan, ba, ba, amabi maatxa jaten dituzte Amabi maatxa jaten dituzte Beste batzuetan, ba, amabi meloi Beste batzuetan, ba, ah, amabi ba, mabi... Mabarrunak... Baina, eh, gauza da, bada, bada, bada, bai, bai. eh, hori, hori baino lehenagoko usadio tradizional, eh, garrantzitsu bat Euskal Herrian, beti denik egiten zana, eta eh, galtzear dagoena. Bai, eh, jendeak ez duelako ezagutzen, baina egia da, ez da, e, e buruan laguna, hemen, e, e zintzirik erratiko saio batek, hemen bertan, ekoiztutako saio batek, e, egintzuela, e, nola bit esango denuke, ba, hori e, ikertu eta eta eta argitara ekarri zuen saioak, e, e, urte batzuk, hemen bertan, genuela, hemen, e, pari dame, saioa, izan izan ez da Bai, bai, bai, baina justuren joan den astean bezala ordena gaioa, bueno, nahiko jokaldi kabroia egin dugu. No, bai, bai, bai, bai, bai, seguriteko, <laughs> seguriteko eh, opari no, politia, eh, egiten no, dizkibuten gure hori. Eh, Efecto eh, bimila eta mabi deitzen zaio ni, nio. Oh. Bai, eh, eh, ah, eh, ze sistema operatibo daukagu instalatu, ah, eh, eh, eh Mac Windows. Eh, Niputai deunus. Mac Windows. Niputai, ah, Mac Windows. Windows. Windows Mac. Igual desinstalatu inberko genuke. Ai, eta Pod Windows eh, Guapamentix eh, Igual instala eh, tu. Guapamentix Beste ez izala Bai, libre hori eh, se azken boradan Ordena hauek eh, Ez dakit nola san, ba, eh, Ez dakit nola san, ba. Nik ere ez dakit nola esan eh, Baina lan maten dute Ez dakit Ez dakit zeinik baina lan gehiago ez Nola esan ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Ez dakit ba. Unerke ere bai nire eh, utzi nau anona da dua Bai Osea, nago eh, por el eh. ano, completamente, el ano do. Eh, horrek estu esan nahi, ipur diakarratu zaizunik, baizik, halako zustea, arri eta zur, zur eta ibili larri eta ez du. Eta, bueno, eta zegertatzen eh, da gure ordena gaioarekin. Eh, mm, zaiatuko algera itxoen hemen man, manuala dokat, hemen manuala dokat. E, eh, baina jartzen du, bimila babitiko... Fabrikantare manuala. Ba, bimila ba, eta mabi garen urtetik aurrera e, arazoak eh, eman ditzakela eta... Ah, bimila claro. eta mabi garen ah, efektua. Ah. Efektua, ah, ospetsua, bimila garen urtean etzan. Porque, ai, zera, ai, bat, bai. eh, Gregoriar, eh, bai. deno, aipatu dugun Gregoriar egutegi honek, akatsa dauka. Bai. Horon berez arrazoia zuten txinatarrek Eta txinatarrek zaute da dela e, Uste tigrearen edo, edo mantisaren e, Adibidez e, urtea dela Tigre Eta urtea, edo, tigre be, mantisa Mantis tigres be, be, be, Besapearen Uste dio bai, Tigrearen urtea da Tigre usaya Bai, bai, bai. Edo zen kasuan, betzatzen dugu, teoria hau mantentzen dutenak, ba, ba, eh, ba- partikula azerea horeak munduaren bukaera ekarriko zuen, zuela esaten zuten berberak izango direla, ez da? Ba, ba, ba, guztio partikulak inoiz ez dira azeleratzen. Ba, ja. Mm. Bai. Hori gezurra dela, bai. partikulak bai. dia partikularrak, bai. e, bai. eta bai, berez ez behar. Eta, o sea, bai. eta partikula bakoitzak. Berekoia bai, dira oso berekoiak, bai. eh, o sea, oso partikularra dia. Ba, eta eh? jakina da, gainera, eh? eh? Espainiar estatuan, ba, ba, ba, partikula hoiek negozio egin ba, gainera autonomoak horrendu berdituztela, eta oh, atera kontuak partikula bakoitzak, lareun euro utzi behar baditu hilabetean, Mm, no la tratzen de negozioa. Joder, pues, Cristo negozioa, ya partikula horiek Bueno, bai. Claro, eh, sabe besa eh único eh, balin bada, partícula hauek gehiago horrenduko dutela. Eta gainan partícula hauek partícula radia eta huri egiten duenean, ah. eh bustitzen direla, gainontzekoa bezala, no baietz eta imposto horrendu bar dutenean baita ere bustitzen direla, gainontzekoa bezala. <laughs> Ai, como los demás. Bueno. Ongi bai. etorri bueno, emango e, eh, e, eh, diegu. Errepaso bat bai. matxura. Errepaso bat egin dezakegu bai. bitartean. Bai, bai, bai. bai. Zer eta gaur daukagu kriston beldorra ematen duen atal bat. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh, ezin, ezin bestekoa genuen, e, bai, gari ditugu hainbat eta hainbat e, egu berri eta urtezar hemen gure saio hontan entzule maitia, engatzetuta zaituen saio hontan, baina ez dugu sekula nola aztertu, ba, benetan, ba, urtezar onta, ba, ba, data hauetan, benetan kezkatzen gaituen gaia, hau da, urte zarra bai Urte zerri on Ikertu bergenuen Aztertu nuen behar bezala Urte zergaua, urte zergaua bakizute Urte zergauak beldurra Nola bete esateko zabaltzen duela Euskal Herriko Iskin guztietatik e, ba hori, baser, azkeriko baserritik e, ba, ba, eh, mm, ba lehenengo kale kantoira dena beldur oso beldurgarriak diren e, ba, ez dakit egoerez, ego ez betetzen zaizkigu oh, laguna, laguna, hemen txea okagu berrabia zidugu asuntua eta, bueno, hemen txea gure tradizio zarrak esaten duena. Bai, bai, eh, bai berreskuratu ez eh, Zer dan, berreskuratu ez Berreskuratu ez eh, dago. Gozen ustenak, kampaia jotzen denean, zer gertatzen dan arantzazun. Bai, santuario. Hori bai dela usadio polita, hori bai dela urteari, kaixo esateko modu polita. Gozen entzutera, venga. Bai, kaixo gabor, emetxe gabe, arantzatuko monasterioan gaude. Eta, ja, bueno, beste urte bat dihoala eta beste bat etortzen da. Gordun, gaur, beti bezala, urtero bezala. Eta bentsek eh, ba, kampainak jotzen dutenean, ba, gu matxa jango ditugu, ez? Kampai baikoitzarekin, ba, matx bat jango degula. Bai, eta mentxe daude arantzatuko monagilloak eh, eta, eta praieak Prez daudela, ja, bueno, laster, falta dia, nada, minutu bat, falta da, ez da minutu bat, ez da ere, ja, berrogeita, Piko segundo falta dia, urtea bukatzeko, hemen zuten dugu kriston entzun pizkat. Tenolako martxa dagoen emendikan, la lei. Bueno, adigo, porque ya, bai bai, bai, bai, bai, asiko da, asiko da, ya, lehenengo, bueno, abisatu behar dizuegu, lehenengo entzungo ez dute e, eh, karrillo ya, alako zerbait, eta gero ya kampaiak, ez? Ordu ya kampaiarekin jan behar dizute, vale? Adi, adi gon, ya, Carrillo ya! Adigon, orain entzungo dugu, kampaia nola jotzen du. 이리로 이리로 Bost! Sei, sei! Chegue, chegue! Ah! Bueno, bueno. Beste urte bat entzun dugu ebengo praia kanpaia jotzen eta beti bezala ez gara eritxi amabigarren eraino ez da Me kago la lei, jode ez du ematen pratika falta de zute ala zer Bi mila urte eta gero, ja, uste genuen bukare eraino eritxiko zinetela, jode ah. Ai, ze praktika falta izango duten, gure mojek, gure praileak, ai, kanpaia jotzen beti, ai. Etxe guztietan, gure etxeetan bai behintzat, bai, bai. ospatzen dela, iai egunero, kanpaia jotzen ari, nahiz? Eh, ah, bai, bai, noski, bai, etxe guztietan. Baina, egia da, ba, ba, ba, hor, ba, ba, eh, urtero, urtero, euskal usadia dena, hor, eh, hor, zea, Ba, santutegian gertatzen den hori, ba, ez dakit, bultzatu egin berko genuk ez da Noski, noski, bai, ez oso ba- sanoa da, eta gainera, ba, traizioa da Ordun, bueno, zergatik ganez, gainera, traizio bat ustartu daitekena gaur eguneko, eh, ez dakit, eh, bizi norekin, gore eguneko bai, bai, bai. sistemarekin. Bai, bai, adibidez, lurdezeko santute gira. Ez aldituzte bantolatzen hainbat eta hainbat bidai urten zer. Mirariak eskatzeko da. Ba, gu ez da, ere, eh, arantzazura, ba, e, e, ba, ba, ba, ba, ba, urtea behar bezala maitzera, edo astera. Bai, bai, bai bueno, ba, ere, mm, bueno, gu jarriko dizuegu gaur, esan ez, neko baldar gabiltza. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, gutxi. Ni esatarren, ni esatarren, bakizute, bakizute, urte zar kontu guzti hau, egu berriaren, egu berrien, ba, ba, ba, azkeniko txampa hau, ba, ba, berri osoa, bezala, oso errepikako, urtero, urtero gauza bela da, ez da? Bai, bai, eta, eta ya ya nahikoa da, eh? Bai, Era dugu, bai, bai, bai bat egitea, bai, azkeneko, azkeneko, bai, klinika da berrek aurten eman dizkigun eh, agomendioi errepasotxo bat, eta baita, ba, ba azken urtetan ere, ba, ba, ba, ba, klinika da berrek. Eman dizkigun eh, ba, Hori da, hori da, hori eh, hori da, Urte berrian, egite, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

Mangi Mark, ni ez naiz tontoa! Tuntuna zuzara! Etorri eta aprobetsatu gure eskaintza bereziak! Estokean pilatuta ditugun lehengo denboraldiko produktuak aurtengo prezioekin! Erosi orain emendik bi astetara merkeago egongo diren produktuak! Azken egunak dira! Mangi Mark, ni ez naiz tontoa! Ni patxi naiz! Eskaintza bereziak! Televista, erralo ja! Ipurtzulotik begira, baino kerrago ikusten dela, baina baina erralo ja! Haundi ja! Kristona! Mia iruida, eh? Euretan bakarrik! Eta orain gainera, erosi bat, ordaindu bi eta bigarrena doan aterako zaizu. Smartphone dotoreak, guztiak bezala segitu edapurtzen diren horietakoak baina dotoreak! Milaka aplikazio erosten, jalanen entzako xosak astatzeko aproposak! Boste eta lalo gehitei haupe bakarrik! Eta azte honetan, hiru baino gehiago erosten dituenak laugarren bat eramango du etxera enabat doan! Eta rogora, zure erosketak zu zeuk eramaten baditu zuetxera, ez dizugu bidalketak obratuko! Mangi Marg, ni ez naiz tontoa! Tontoa, zuzara! Tontoa, zuzara! Zure guberri gaua, amens gaizto gaua bihurtzen badute, kantari datozen aurrak. Zure familiaren agnostizismo sasungarria iraintzen duten urteroko kanta kristau madarikatuak jasateaz aspertuta zaude... Lasai! Hemen duzuta! Klinika kakakakakadaberren azken asmakizuna! Gabon kanta esterminator! Zure txeko eroso eroso eta erraz montatzen den gaiu berritzailea dugu! Bere sensore sofistikatu esker, Gabon kantariak detektatu... Gabon, abestu daiteke! Eta bere teknologia berritzailea erabiliaz... Asi baino lehen isilarazten ditu! Zure txeko pakea ezingo dute izoratu aurtengoan ez! Zeren zai zaude! Deitu seis teléfono telefonora eta eskatu zurea Gabon kanta exterminatorri esker Beste Kliniko kakaber Produktu bat increíble. Mariano Rajoy llama porno chacha a Francisco Camps para demostrar que hay confianza mutua. ¡Qué Se veía venir que Paco acabaría en algo así. Esto sería de... venir. Camps y los suyos siguen teniendo al mítico Mariano Rajoy como su principal opción ¿Eh? y sueñan con ser grandes pornochachas. La última moda es Francisco Camps haciéndose pasar por una zarigüeya bizca por 90 euros la hora. Los clientes de Rajoy se han quedado boquiabiertos con el espectáculo. Hasta 14.000 euros le pueden poner de multa, pero la pornochacha Paco a esta hora sigue funcionando. Ahí le tiene, con dos cojones es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa. Y me da igual cómo lo hagan. generos y Me da igual que lo haga el señor Ares, consejero de Interior, la policía, el fiscal o el vicepresidente del gobierno que venga en su avión privado a impedirlo. Buenas tardes. Jaime Como Marrones. Sí, sí, soy yo. Bien, vengo a informarle de que le ha tocado. Eh, ¿Me ha tocado? Pero... Eh, ¡Ah, la lotería! No, le ha tocado. Se viene usted conmigo. y ¿Eh? Juega lotería. Engorda las arcas del Estado. Y verás que pronto venimos a joderte. Audiencia Nacional. Te puede tocar a ti. ¿Quién ha sido? ¡Picolín! ¡Se ha perdido! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Picolín! ¡Se ¡Picolín! ¿Quién ha sido? ¡Picolín! ¡Picolín! niña! tripa cobotoicho a sacatu eta! ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Alto a la Guardia Civil! ¡A ver documentación! ¡A ver documentación! ¡A ver documentación! Barkatu, su alzara Joseba Rura zoaz. E, bai, bai! Ara, ba, gauz bat esan berdizu, tokatu egin zaizu. E, to, tokatu zaidala, loteria tokatu ...es, es, es... es, es, es, ez. Tokatu egin zaizu, gurekin zatoz. Nola? Juega lotería, engorda las arcas del Estado. Y verás que pronto venimos a joderte. Audiencia Nacional, te puede tocar a ti. mamá, ¿dónde está el cuentacuentos? Alderdi popularrak es diouko egingo. Euskararen aldeko compromisuari. Cuenta cuentos. Una fantástica colección de cuentos con cassettes para pasártelo en grande. Euskara es Inda Tu primer cuentacuentos con la primera cassette por solo 295 pesetas. Etxeko txikienen urtebetetzea hurbiltzen dela eta urtebetetze festarako txan magoa kontratatzeko dirurik ez duzula? Ez larritu deitu orain, hau txan magoari! Marka lehen magoa, imaginatu itzake zuen trukorik kutrenekin! Esnea ekoizlei amar sentimotan erosi, eta... Larogeita amar sentimotan saldu! Ama, ama! Hau txan magoak John Mikel erditik moztu da! Azai, azai moten. Bai, urrengo jokoa egiteko, berrogeita mar eurotako bilete bat behar du. Ezkerrik asko! Aizu, aizu, ei, nara zoaz! Aizu! Txungo denda! Eitebeko Gabon Kanta Gaua! Gabon Kanta Gaua! Eta orain, Gabon Espetxera Gabon Kantu ezaguna bestuko digute! Bati golpe zeta, Hugo, sales. Camon, camon, mútilese ya. Castañas sin perar hasta era. Bañira de agua es patupecho. Camararen y chauro no Y si no eres rauda y maestra para en pos de la cantina. Y tú si no eres rauda y maestra para en pos de la cantina. Era un niño inútil para el recto tamborrinarín Castañas se repartían, castañas se repartían. zasta, ¡Pum! Amenazan Mongi Muchas gracias, Cari Casco. Parker presenta la nueva línea Arrow. Solo una cosa, que les den, que les den morcilla, porque hacerme caso, con esos no se puede ir ni a heredar. Arrow. nola egon garen horren beste urtezar eta horren beste egu berri <clears throat> betianik keskatu izan gaituen gai honi heldu gabe Beldurra Beldurra bak zure maitea gai hemen txaritzen garen la beldurra Bia diguten gauza Beldurasko, beldurasko lagunok eta jaur egun nean daukagun gaia ah, ah, Benetan, benetan. Gara garria dela. Ba, benetan hitz egin berdu gula Urte bat joaten da. Eta beste urte berri bat etortzen zaigu. Ah, ah beste urte bat! Eta berarekin ikara eta nazka ustartzen dituen sentsazio gorrota garria gertzen dare bai. Urte zarfobia! Ah!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 kutsadura ontatik e, eh, e, eh, eh, aske edo edo edo edo urrun egotea urtearen aldaketa eguna da hori bai kontan edukin ba, urtea aldatzen dugula ba, elizak markatu zuelako e, egutegi hori e, e, e alegia egute egutegi gregorianoa ba. Eta inguruko jendea egun oso batean zenbat aldiz den kapaza urte berri hon esateko? Eh, ez aldiran ekatzen. Gizakiak edo robotak aldira, eh? <laughs> Hipnotizatuak aldaude. Eh. Gero, urte berri on desiatu ondoren. Besarka da bat ematen dizute, baina beldugarriena zera da. Naiz eta zu ez ezagutu, besarkatzen zaituzte da! Inoiz ikusi ez duzun pertsona bati, bosta xola zaio. Urte zar gaua bada edo ah, besarkadak eta busua banatzeko bosa sola zaio ah, eta horrela zabaltzen dute beraien infekzioa baina zezagun baten besarkada baino zalda okerrago urtean zehar Eh, no lo sé, no puto casing eh, eh, eh, síndrome daukaten horiek, NPC síndrome daukaten guzti horiek, eh? kasu putorik egiten ez dizuten guzti zure gane urbiltzea eta urte berri hon esatea, eta eta eta eta inkluso besar biltzea. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, <clears throat> bai, bueno, ba, erregeak eta eta olentzeroa da biltu Baina, <clears throat> agian... <clears throat> Benetan, benetan, maitatu baino, kontrolakoa sentitzen duten, zureganako, eh, alako sentimentu bat duten, eh, oiek eta euterri hon, eh, eh, eh, gaitza hori, edo, edo, edo, esan edo, edo mm, mm, infekzio hori, eh, pasatu nahi dizuten guztiek, eh, biltzen direnean, <laughs> Baila gozu ezer beldur garria. Gabonetako gogai garria den faltsukeria naik izango ez bagenu. Hona hemen gizakia bera jakin gabe erokeria eta erdikulo galante iteko araia dela, eh? Bai, bai, bai, bai. Jende guztia irreparri faltsu batekin ospatzen du urte aldaketa hau. Sensaziora hori arrotza dugun ontzat. Beldurra! Beldurra da gure barnean zabaltzen sensazioa. Beldurra bai. Urte berri ondazio hostia. Repicatus, está repicatus, cago la leche. Jarral tu Mercedes. <coughs> Eh, eh, bueno, eh. Urte zerra, e, urte zerra, eta, eta, eta, gure gorputzaren on kontrako guda, edo, edo, edo gure gorputzari egiten dugun erasoa, e, ba, biak batera, doz gainera, gaur berean, gaur berean, ze, ama jondoren, eta matxan, kontrako estarritik ez bazaizkiko joaten. Ondoan, oiko izaten dena, matxak, eh, bat be, be, atzetik, hartu behar horri, horrek sortzen dena. Komunean ez baez bukatzen, amari, kanpak, kanpaikadak, jostean, balkoira ateratzen zena, eta... Ez dakizun ontzauden! Irakien, Afganistanin! Edo, edo, edo, ez dakizun gantza gazako frangan! Edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo zure hau zuen zauden! Aldekusten eta di jartitzen dituzte polboraz brapuntxatzen dutako jartiga, ezberdinak! Eta zeru hartzen dute! Eta kaldea! Eta ba, eta berri dute! Kaleko rafagaetatik salu ateratzen bazara. Adi egon! ...arriskua gointik etorri daitekelako. ...eta ez da estradurtarren inbasio bat engatik ez. Piromanoiek aideira jaurtitzen dituzten objetuen arrastoek... gravitatearen legea jarraikiz. Gero lurrera erortzen dira... ...eta zure burua beraien helburua izan daiteke. Balkoi bat izan daiteke frankotiradore baten talaia. Zen bat zua erortzen da lurrera, tabakoaren aurkako legea zoreintzen zara, eta zuzirien aurkako legea imposateko, lurrikitan zaude! kalean ibiltzea, arriskutsua dela ikusita, zure txeko gotorrekoen eskutatzea nabakitzen duzu! Eta, familiako batek, proposatzen du! Ez, beldurra bat nintzateak ere, TELERISTA IKUSTEA! KASTUN PARENIN PASIOA! edo din dion, bi mila eta maika bi, ama, ama, abi, garren urtearen zaioan, den, edo, mila bederatzi, den, da, logita, bezo, la logita, lontziko, atibidez, eh, teniko ah! delgado, zurra, irabazizien urteko, ah! Ah! Ez dago bat ere desberdintasunik. Formatu berdina dute mila bete aurrera korrelatutako zailo hauek, baina agertzen direnak betikoak dira. Batetik, Betida ni que se ditugu figurante, no la con, no de dónde figurante va. Besta ba, ba, ba, urrian grabatzen den saio batean horrela. Urte zargabo izango da litzu eh? Ah, pues pues zi, bere champañes con la lata, bere bere bere bere bere. Papeles con, capeno chorio. Telebista guztietan errepikatzen den espektakulo negargarria. Ez duzu apenas bereztasunik nabarrituko gainera Euskal Herriko Telebista baten edo Espainiako beste batean. Azpolditik, kadukatuak dauden eta, eta, no esan horuk, kasposuak baino, erdoilduak dauden, beste ikono azten dira zure familiaren aurrean agertzen. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ...de aquí, Alasco, Ove, Ove, Pantoja, Edo Cañontes, nadie y Eragustiac. Gramón García, Edo. ¡Anel, la tontiburo! Baina, guztion atzean, Luis Beltrán de la abuela, jakine okerrena. Jose Luis José Luis Moreno. ¡No, Justiz, justu, justu, zuringoroko burmuñak urtzen ikusten hasten zarenean. Zure familiako batek, txampai botil bat, irakiko du! Txampaina! Txampaina! Txampaina! Edari nazkaria! Edari! Ah! Ah! Ah! Ah! zaharra ah! Hori bai Oberena da, gero txupitu eta kombinatuekin nahazten duzunean Oka egiteko <laughs> Txampai eta mahatz retrogusto duen pota ah! Hori ez Nahiago duzu betiko pota maitia Zure betiko okada goxoa ah! Hori ere, kotilloetan jartzen dute martxan Edo zein edori, edari, barkatu, edo zein edari, alkoholikoarekin nasketarekin pontxe pozoinduta edatzen dute ordaindu dutenen artean ordaindu bai ordaindu zure bizitza arriskuan jartzeko. Kotia, kotia, kotia, kotia, kotia, kotia, kotia, kotia, kotia, urte, kabars jasaten eta den txampoia gertzen dute etxe guztietara, hori niko Baina, kotilloi batetara, joate erabakitzen dutenek, ez dakite ze arriskutan, edo ze arrisku hartzen Kotilloa ere okerrena normalean Galazko jantziak direla e, Uste duzunean, e, eh, jendaren modelito txotxi hortera e, eh, Guai horretaz askatuta zaudenean Bai Batean kulturatzen zara okerrena ez dela hori Be, jekin entzerratuta zaudela Baldin, irtzapela tuta Guztien jekin ah! hor barruan, denok ah! mozkorkirian eta urte berrean, behin eta berrin ah! errepikatzen duten, oien artean, zelta bat izango harintzen zela, oien Ez duzu egin ondik ere, ez egin duzeko zazpiak arte, beraiekien aguantatu behar duzulako! Zazpiak arte, zazpiak arte, zazpiak arte! Hori bai ez sekulako pazientzia ganatzeko trezna badarikatua. Edo eta pertsona baten bugak ezaguteko tresna da bai, ez beren Dino bai! Zure txetik, edo kotioietatik ies egiten lortzen baduzu eta zure oera joateko gogoa. Ez baduzu, kalera ateratzen zara, eta gizakiak mugaraino eramaten duen superibernaziorako metodoa ikosten duzu. Kristo notzarekin, zero azpiko temperaturarekin, kaleko jendea, ia biluzik doa! nola ahuantatzen duten! Otso di! Eskozia, regizan baldea! Nogelito ah, jekin! Edariarekin hainbat ahuantatu daiteke! Bai! Edariarekin hainbat ahuantatu daiteke, ba! Ba, edan beharko duzu, bai! Eratera, bidea jarraitzen duzu, eta... Kaskatxa erakusten ez duenak! Mozorrutu duzua gainera! Mozorrututa! Naikoa da! Mozorrututa! Ah! Mozorrututako ah! mozkorrak eta... Ez dira jauteriak! Eh, ez, ez, iruñan zabe! Iruñan zabe! Trago ah! bat! Trago bat hartu behar duzu baina ja! Ah, ah, orduan, orduan, hartu egiteken erabaki bakarratzen duzu ba, ba, hori, ba, zure betiko ah. tabernara, joatea, irutzen zezu, ba, ba, ba, sen, sen, sen, ba, ba, zentzu dunen, na, ah, eh? Zure tabernako tunean, pentsatzen duzu duzu la riskuri pesako, baina bertara iristen zarenako. Denok, zu baino mozkorra guak dauk. Ah. No! orain aguantatu beharko duzu urtean zehar beraiek zuke mandako txapa guzti hori hau da ordainean dator zu garen egin pean beraien mandako palmada eta montatuako numerito guztiak baina zuk urtean zehar zabaltzen duzu noski, noski, baina hauek dena egun berean konzentratuta ematen dizute vuelta azera lako intoxikazioa egun batean egun oso zehar eman txapa guztia jaso lagunok hain krudela baina erreala Guazen entzutera besteko mendio batzu. Ba, ba, ba, ba. 住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩；住不亮，不如玩。 zai hauetan hainbat burua uste ematen dizu familia eta lagunekin dituzun konpromesu horiek Zure etxean edo Patagonian gustorago egongo zinateke bete behar hoietan baino? Eh? aurkezten du! Impersonator Pampiña! Impersonator Pampiña zure tamaina, altuera eta pisua duen Pampin bat da! Zure aurpegiaren argazki bat itxastearekin dene iziria sartuko diezu. Utzi pampiña zure lekuan eta... Hankagin lasai asko, inor ez da konturatuko! Azken finean esaten duzunari egiten dioten jaramona ikusita. Impersonator pampiñak bere hau txadu! Aha, aha, bai. Eta guzti! Inor zuetzarela konturatu ez dadi. Aha, aha, bai, aha, bai gogoratu! Impersonator Pampiña! Eta bizi jai zorion txubatu! Beste kadaber produktu bat! Zilik irratia, azte atero, gabeko amaretako, gutxi, matxura Es mal para jugar. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Picolín! perdido! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Picolín! ¡Picolín! ¿Quién ha sido? ¡Picolín! ¡Picolín! a Buena tarde, ¿no ha visto la señal? Buena tarde, ¿no ha visto la señal? Buena tarde, ¿no ha la señal? ¡Se me los cojones que le voy a meter una hostia que para atrás! Se me está hinchando los cojones que le voy a meter una hostia que le deja para atrás. Anaya Rebak, hemen bilbugara lanazteko gorraren erdian, txorakiri batzuk esateko, eta egurero katasunak sortzen dizkigun tensioak askatzeko. Gure gaurko ariketa espirituala oso erresa da, hartu ezazue Gure gaurko ariketa espirituala oso ezazue bestearekin Bizku zirraranen zigarriko hori Eta poliki poliki Arnaz Marikun que Hola hermano, ¿cómo te llamas? El suyo, el fuerte está rojo ese. Estaba obstaculizando un vado permanente. Lo ¿Eh? hemos inmovilizado y nos lo hemos llevado con la grúa. ¿Quiere usted recuperar? Tiene que venir al depósito municipal. Serás hijo de... Oiga, ¿qué hace? ¡Toma, cabrón! estresaturik. Gogoratu rengo astean ere hemen egongo garera, bak espirituala, fisikoa eta tantrikoa lortzeko, harik eta espiritual berriekin, urrengo arte. Langile alzaga? Jodete. Azken haute eskundetan gobernu zazi progresista bati Eman zenion zure bozka Jodete Besoek aukesten du Jodete Engainatu entzako kolonia berria Jodete Azken lana pentsio dunen erreformak irezten duten Langileen kolonia kolonianista la, jódete. La, la, la. Zare edo beraz duzi ure egongo gara Barrura zango gara, zartuko gaituzte kaiolara Berrin etxea gehi edo azken zuloa izkutatuta Txironara Edozen momentua, edozen kasua, normala da Horregatik euskal gazte guztien ganta hause da Ama bezer ez nire guztia prestatuta Gaiukoak eta zemak! hau demokrazia bada, guaita santuaren utzioak gara. Aze fascista banda, sekulakoa. da gure marroia, Euskal Herria gazte maio izanak. Starea mi się idea terroryzmu joango gara, saltuko gaituzte kainolara Berne netxean geldi edo azken zuloan eskurtatu da Zironara, edo zein momentuan, edo zein kasuan, normala da Horregatik euskadi, gazte guztien kanta hausia da Ama eduki mesedez nere gau guztiak prestatu da Gaitu Hau da gua eta santuaren untioak gara Ate pasista bandat sekurako zure semeari astunak egiten zaizkio goizak? Hogeita iru kilotako motxila eramateko zailtasunak ditu? Ume isil eta sasoirik gabeko jetako bat alda zure semea. Klinikakakakakakadaberrek aurkezten du. Epolim, aurrentzako nandrolona geigarria. Lehen... Eh, ama, ez que buruko mila daukata ez du klaseri jo nahi. Orain pasera noa! Epolinekin ez zara zure semearen atzetik ibiliko. Ezin ezkoa izango zaitzulako zure semea arrapatzea Epolin! Itzeltxo! Itzeltxo! Ai laguno zer gomendio Ai Gomendio zarra Baina gaur egun Bixentzia baute eh? Bai bai bai Modaz pasa zen <coughs> Gogoratu bai bai e, be, ba, Joan den eguberretako eh, Produktu guzti hauek eh? Bidik aldaberrek dituen Produktu guzti hauek Ba eskura garri dituzela Orain ere eh? 2000 eta mabik arren ontan eh, produktua Zari naiz Bai, bai, bai. Eh, Matxura buruan Abildua gmail.com bera, ah, bidali zuen eskakizunak. Eta zure dirua, mesedez. Bai, eta ez da, tita, listo, listo, horrekin nahi. Bai. Beharrak ditugula, bai, bai, bai tristea bai, da, baina... Hoxe da, hoxe da. Baina, pertsona karen eh, enean beharra ditugu. Du, gainera, lagunok, ja, gurtuko gara. Eh, nekatu gaude, irakizute, bai, gamuzarra ah, eta hoxeak eta... Egin jasen, etxera bultatu beharko gara, ez da, urte zargalotik eh, bultaka biltza hemen irratian. Ja, eta guazan entzutera gomendi batzuk, eh? bai, eta horrengo bai. astean akaso ikusiko, bueno, ez. Horrengo astean entzun gara, bai. Fundamento gehiagorekin, bai. Eta bimila eta amari garrin nari, bai. Egin chico dugu indar pixka bat gehiagoen. Ai, bueno, bueno. Bueno, lagunok. Ba, horrengo astean arte. Izan ez duak. Thank Asteatero Asteatero Matxura buruan Daibili munduan Asteartero Asteartero Matxura buruan Daibili munduan Izorratu zaitez El año que viene celebraré en Zaragoza tres décadas de calidad de vida, dimensión económica, salud y bienestar. Que 2002, 8, 1, 3, 7 sea de corazón un año lleno de fantas para todos. Buenas noches. 5 de diciembre. Cesen de inmediato. Se les prohíbe interpretar esa canción sin abonar los correspondientes derechos de autor. Los villancicos no son de nadie. Pues no cantamos nada. Seguro que yo los compondría mejor. Adelante, pero no utilicen la bemol ni el sol. Esas notas son propiedad de Disney. Olente

asperten Etxean nago, inon baino behago Azte burutan, Facebooken morgilduta Utzi pakean, ni ez doa kalera Etxera noa, berriz a zera Amala urte, talau infarto ditut Eunda hogei kilo, txon badaukat etxan geratuko naiz zetarako irten naiz Klaro la tengo, ez naiz gehiago tengo Ez naiz zen, kaleak nau ezberdzen Etxean nago, ino baino behago Aizte burutan, Facebooken murgin duta E eh, badaukat, munduak bastatxola Playstation badaukat, eta inugarrenada 什么都干。 es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa. Y me da igual cómo lo hagan. Me da igual que lo haga el señor Ares, consejero de Interior, la policía, el fiscal o el vicepresidente del gobierno que venga en su avión privado a impedirlo.